для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. На памінках булькала самагонка з пляшак у чаркі. Усе, хто прыйшоў, пілі і елі ў ахвоту. Чым больш пілі і елі, тым болей голасна гаманілі і шумелі. Старыя дзядзькі і жанкі ўспаміналі, якая ж яна была порсткая, да і вясёлая хонева матка з замаладу. маладу такая спрытная, да і жылаватая ў працы. Бывала, як выйдуць у поле з сярпамі, ніхто не перагоніць. З ранішняга цямна да вячэрняга магла не выпускаць сярпані і разгінацца. І ў кампаніі нязломак была, і паспяваць, і паскакаць, і пасмяяцца на ўсё спраўнае была. І як хоня ў бацька памёр, не апала яна духам з такой аравою на руках – шчыравала весела, пакуль не ўвалілася у тую сцюдзёную ваду на балоце, не застудзілася так, што скора і ўстаць не магла. І Хоню таксама хвалілі. Таксама малайчына ў матку ўдаўся. Не сагнуўся ў бядзе, глядзеў старую кожны сын няхай бы так глядзеў. Хто ніхто раіў Хоню абзаводзіцца гаспадыняй, ківаў на хадоску, але Хоню ўсё зводзіў гаворку на іншае. Маўкліва сядзелі, можа толькі адны хадоська і Ганна. Хоня падліваў ім папракаў, што п'юць мала. Ганна трохі піла хадоскі толькі прыгублівала чарку. Абедзве сядзелі задуменныя і строгія. У хадоськи час ад часу жаліва моргалі вочы. Гатова была, здавалася заплакаць, але яна стрымлівалася. Больш за ўсіх шумела цяпер мусіць сарока. Спянелая хадзіла яна вакол стола, падавала яду, падлівала гарэлку, ужо без якой-небудзь паважнасці гаварыла амаль без упынку голасна і складна. А што б ёй нябожчыцы легко было на том свеце? чтоб жылі і радаваліся дзеці, Акі бы нашага хоні жызня была ў багаці ў звоні. У бязладны п'яны гоман уплятаўся сіплы галасок старого глушака. Таксама ён быў асалавелы і гаманлівы. Сароўка ўсё падлівала, падлівала, расстарэквала найбольш з ім з глушаком. Відаць, яна і запрасіла старога, хоць магло быць і так, што глушак прыйшоў і сам. Хоня стараўся не глядзець на яго. Ніхто не мог прагнаць таго, хто прыйшоў на памінкі. Не было ні ў каго такога права. Тым больш што глушак таксама хваліў матку і Хоню хваліў. Пасля памінак Ганна пайшла сярод першых. Хадуська засталася, перачакала ўсіх. У пацішэлай, спусцелай хаце разам з сарокай яна прыбрала посуд са сталоў, падмяла хату ласкавым словам суцешала малых. Калі надзела каптан, каб ісці дамоў, Хоня таксама накінуў світу на плечы, выйшаў услед у мокрую цемру двара. Каля варот узяў за непаслухмяныя рукі, затрымаў. Дзеці як да цябе, як да сваёй. Ён хацеў прытуліць, але хадоська лагодна і цвёрда ўперлася рукою. Ён не стаў дабівацца, помаўчаў, ціха запытаўся: « А можа, ўсё-ткі надумайся. От Найшоў калі, адказала хадоська. Матка, нябожчыца, сама хацела, каб пажаніліся, адгукнуўся Хоня. Матка ж сама хацела. Яна не пярэчыла. Хоня зноў узяў яе за руки. Ганна это праўду казала: Жывым пра жывое думаць. Не кажы, сказала хадоська. Яна дабрала руки, хутка, рашуча пайшла, у цемру. Праз дзень у самы сняданак у хуневу хату ўварваўся нібыта ігнат. Дзеці завіхаліся за сталом вакол паліванай місы з крупнікам. Хонезачліва пазваў хадошчынага бацьку, пільна і насцярожана прыглядваўся да яго. Той, не пазіраючы на хоню, штосьці нелагодна буркнуў, кінуў па хаце неспакойным злым позіркам і сеў на лаўку. Нядоўга ўседзеў, раптам ускочыў, ступіў да хоні. Момант нават не мог гаварыць: « Ты чаго это, круціш голову дзіцяці, сказаў нібыта ігнат коне палажыў лыжку, таксама устаў. А ў яе свая галава адказаў: « Бач нібыта, разумны які, падабраўся к дзеўцы ды да і дураць ёй голову. Я не дуру дядько, адказаў Хоня. Я ўжо казаў, што я сур'ёзна не дам, закрычаў ігнат, што б не думаў, што б з галавы выкінуў не будзе гэтага. Это бацька, Не ад вас аднаго залежыць. Няхай толькі папробуе. Як не паслухаецца, пойдзе сама голую нібыта пушчу голую, а нучы ў прыданае не дам, а во дулю. Я, дядько, не вельмі гараваць буду па ім, адказаў Хоня. Мне недабро ваша трэба. Недабро, не верыў ігнат, абыдуся. Мне, Хадоську аддайце. Дулю! О! Нібыты гнат вузлаватымі пальцамі зларадна скруціў дулю, тыцнуў Хоню. От што табе! О! Хоня раптам засмяяўся, а Ігната шалела ад такога нахабства разгубіўся. Некі час злосна тупаў, пляваўся, лаяўся, і чым больш ён злаваў, тым больш чамусьці весялеў Хоня ў твар. Дулю! — крыкнуў ігнат, раз'ятраны дарэшты яго весялосцю. І ён грымнуў дзвярыма так, што на стале подскочыла міска. Ледзь сціхлі за ганкам гнеўныя крокі, Хоня ўзяло шкадаванне, Нашто гаварыў так задзірыста? Ненавошта было яму цяпер гэта злаваць хадушчынага бацьку. Канешне, ён Хоня незнарок гэта, але ж можна было і пацярпець трохі падобрацца. Для сваёй жа і хадушчанай карысці, дык неж палез на ражон. Хоня трывожыўся. Цяпер бацька яшчэ больш уз'езца на хадоську. І што будзе, калі хадоська падасца, Чым далей, тым трывожней станавілася Хоня ўвесь дзень, ён з хаты, з хлява, з павіці выглядваў, хацеў убачыць постаць у каптанчыку. Але хадускі ўсё не было. Хоня знарок рабіў у хаце на двары, каб раптам не прапусціць яе. Да ўсяго можна быць і такое, што не захоча яна больш заходзіць у хату. Некалькі разоў Хоня выходзіў за вароты на вуліцу, глядзеў ці не ідзе хадоська, але яе не было. Сярод дня Хоня не вытрымаў, сам падаўся да хадушчыны хаты. Ледзь падышоў з хаты быццам знарок вылез бацька. Хоня знянацку вінавата і прымірэнча прывітаўся, але той толькі гнеў назіркнуў, палічуў як бы за насмешку адразу ж адвярнуўся з вядром у руцэ пакіраваў сваёй дарогай да хлява пад вечар Хоня зноў падступіў да хадушчыны хаты убачыў за акном хадоську узрадаваўся такая ўдача знакамі папрасіў каб выйшла яна не ўзрадавалася нават недовольна падціснула губы адвяла невясёлыя вочы цвёрда пакруціла галавой каб не чакаў адвярнулася Яна прыйшла на наступны дзень сама. Хоня ўзрадаваны кінуўся насустрач, адчыніў дзверы, не ведаў, дзе пасадзіць, папрасіў, каб распранулася. Яна пакруціла галавой, не стала распранацца, не села. Лагодна пагладзіла па галаве вольку, што злезла з печы, як кацяня і прытулілася да яе. А з хонем была строгая, сур'ёзная. Ён не хацеў зважаць на гэта упэўнены, што ўраз адгоніць яе сум, ласкава ўзяў за руки. Хадоська нахмурылася, адабрала руки. Не трэба. А чаго ты такая? — спытаў Хоня. Яна адвяла вочы, таіла нешта. Ну чаго? Яна падумала, нягледзячы на яго, сказала: « Бацька не хоча. Не, не, не і не, усё адно. Дык што, як не хоча, Не з ім жыць, сказаў Хоня. Прыданае, кажа, не дасць. Няхай не дае, сваё нажывём. Благословення не дасць. Дасць. Не цяпер дык потым. Хадоська зірнула строга і цвёрда, было відаць, зараз важнае скажа. Толькі вочы патрабавалі як неадменнага, што па-людску. У царкве Ён узрадаваўся. Перш за ўсё ухапіў галоўнае, яна згодна, хацеў абняць, але яна ўперлася рукою не падпусціла. Па-людску ўсё будзе. Па-людску і хітравата перайначыў, ці ў царкве, ці ў сельсавеце, У царкве перапыніла яна. І што б са свяшчэннікам? Можна было б і ў царкве і са свяшчэннікам, Хоне паказваючы, што ён гатовы на ўсё дзеля яе, як бы прасіў, каб яна таксама лічылася з ім. Толькі ж няможна мне. Не дазволена. Я ж камсамолец. Да яе нібы не дайшло. Усё адно прамовіла ціха. Штоб у царкве. Не можна мне. Разумееш ты гэта ці не? Яна не глянула на яго і хо не ўбачыў ніякай літасцю ў гэтым, не даб'ецца ў яе. Тады не будзе нічога, сказала яна. Я на момант пачакала, потым паправіла хустку, сабралася ісці. Гэта падагнала яго. За чаем амаль весела ён кінуўся ў вір. Ну няхай, са свяшчэннікам, дык са свяшчэннікам. Яна стрымана кіўнула галавой. Момант памаўчала, не пазіраючы на яго павесялела. І з калгаса, чтоб выпісаўся. Ого, от яшчэ што! Хуня нібы не паверыў, угледзеўся ў хадоську, яшчэ што ўдумае яна. Як бы знарок прыдумывае, каб пасварыцца, каб разысціся. Мала ёй царквы, ды папа, дык яшчэ і гэта калгас не дае жыць. Хуня нецярпліва сунуў шапку на лоб, з прыкрасцю ўздыхнуў. А што табе калгас? Свец з-за засціў, спытаў ён. Кеб выпісаўся загадала хадоська. Хоня, стрымліваючы прыкрасць, стаў угаварваць. Калгас, то ўся надзея іх, шчасце ўсё, маладым, здаровым, ім радасць адна рабіць, жыць у дружнай грамадзе. Ды да то павінна б ведаць, ён у калгасе адзін з першых, з міканорам разам ладзіў. Не можа ён кінуць усё, здрадзіць не можа горача ад душы даводзіў Хоня, але хадуська разумець нічога не хацела. Чтоб выпісаўся, ціха строга паўтарыла яна, які б забраў усё назад. Дык не аддадуць цяпер, паспрабаваў Хоня зайсці з другога боку. А ты скажы, што б аддалі. Э, скажы, яны паслухаюць. Дык сам возьми. У тюрму посадить. Не посадить. За свое. Так и вышла с хаты, не поступившийся ни у чим. Кольки не уговаривал ни одной своей умовы, ходоська не изменила. Хоня с Ганка задуменно и клопотно сочил, як яна, аккуратно зачиняя веснички, як у чаровичках иде в улицую, пільна гледзячы на гразкую слізкую сцежку. Неўзабаве неспадзявана прыйшла яе маці. Охала, бошкала, спачувала, пахавалі без пары нябожчыцу, палажылі ў сырую зямлю. Хоня перахапіў яе позірк. Аглядвала не проста цікаўна, ніяк чужое, а ўважліва, па-гаспадарску. Агледзела і шырокую рослую ў зямлю печ, палаці, на якіх сядзеў, не зводзіў з яе воч мурзаты косцік. І стол, і вядро, і начоўкі ў кутку. Дастала гасцінец з кішэні белую булачку, дала косціку і вольцы, што не хацела ніяк злазіць з печкі. Паспачувала. Сіроткі бедныя. Хоня пашкадаваў, што не засталося гарэлкі, хацеў збегаць да суседзяў дастаць, але яна спыніла: « Не трэба. Момант, Хадошчына маці глядзела на яго, глядзела нейкім асаблівым, цёплым позіркам, як на свайго. Нібы хацела пабачыць, як з ім будзе яе хадосцы. Хоня глядзеў адкрыта, прыхільна, чуў у ігнацісе саюзніцу сваю. Падабалася яму і тое, што яны такія падобныя з выгляду, і шчокі і вочы і раток усё перадала дачцэ сваёй і постаццю аднолькава малыя, дужыя і гавораць падобна. Толькі характар у маткі мякчэй нібы, ну да і хадоська з часам быць не можа, каб не змянілася. Матка зусім як хадоська павяла брывом, пазіраючы кудысьці ў бок спакойна, быццам так сабе, сярод усяго пацікавілася. Пра што гаварылі з хадоськай, надта ж, сур'ёзная прыйшла дадому. Асцярожна будь з ёю, параіла паслухушы. Не кажы грубага нічога, па-добраму абыходзься. Яна чуткая вельмі. Ты яшчэ не сказаў нічога, толькі падумаў, а яна ўжо пачула, Таму яна такая і строгая век, што ўсё чуе, у што такая чуткая, мякко будь з ёю. Потым можаш усё павярнуць па-свойму, але адразу не пярэч. Паддавайся нібыта. У старога, мабыць, характарам пайшла, той таксама век трэбаваў, чтобы ўсё, як ён хоча, я бывала не пярэчу, а потом усё па-свойму і зраблю. А што пра церкву яна і чтоб свяшчэннік быў, то это, канешне, трэба і з калгасу выпішыся, хто там знае, што яшчэ з етам калгасам будзе, пажывём пабачым. Добра будзе дык і вярнуцца ніколі не позна. Мо яшчэ вернемся, можа яшчэ усе там і праўда будзем. І старога ты не злі, загадала матка. Не чапай попусту. І не бойся вельмі, што грозіцца, прывыкне, прымірыцца, астыне. Шчыра сумна пахітала галавою. Ой, круты, круты. Нацярпелася ж я сколькі з ім. І тут же супакоіла Хоню. Але ты не бойся. Ён астыне. Толькі ты па-добраму, па-добраму. І зноў паспачувала, няма нябожчыцы, ляжыць у сырой зямлі. І стала збірацца дадому. дому. Увечары Хоня выбраўся да Меканора. Ідучы вуліцы, абапал якой ужо чырванелі агні ў вокнах, прыглядаючыся да цемнаватай ужо сцежкі паўсплот, гадаў, як Меканор прыме на віну. Ад таго, што ведаў Меканора ўсяго да дарабніц, не чакаў нічога добрага, ведаў, што гаворка будзе непрыемную, нялёгкую, але цешыў сябе, растлумачыў усё, як мае быць. Няхай знае ўсё можа і зразумее, павінен зразумець. Меканора ў хаце не было. Знайшоў яго на гумнішчы хведара. Кончыўшы малаціць, мужчына, накінуўшы світы на плечы, гаманілі. Меканор сказаў, што трэба паставіць напраўленні, дзе будаваць калгасны двор. Пара кончыць непарадак. Калгаснае дабро раскідана па ўсім сяле. Андрэй руды згаджаўся з ім. Пара калгас таму і завецца калгасам, што ўсё ў адным масіве. Хведар пярэчыў: трэбаба найперш з тым, што не можа чакаць управіцца. Хоня маўчаў. Яму здавалася пасля таго, што ён надумаўся, ён і права ніякага не мае умешвацца ў калгаснае. Моўчкі ішоў ён з міканорам. Ужо як ішлі меканоравым агародам к двару, рашыў гаварыць тут без сведак. У хаце меканорава матка, бацька не пагаворыш адзін на адзін, таму спыніўся. Пастой, попрасіў Хоня. Пагаварыць хачу. Меканор стаў, але Хоня момант не мог гаварыць. Адчаянна знарок бесклапотна аб'явіў: « От, жанюся! «С ходоською?» – нібы настеражыўся Меканор. «С ходоською. Месяц перабуду, а тады...» «Не будзе ў куранях шчэ аднаго халастяка», – весела зазначыў Хоня. «Ну што ж, ад етага зла мала хто ўберажэцца». Меканор нібы таксама жартаваў, але стрымана, клопатна. «Дзела жывое, Ды і камандзіра трэба ў хату не сакрэт. Трэба, сказаў Хоня. А як і яна? зноў пачуў Хоня пільную увагу. Ды што яна? згодна? раптам кінуўся ў вір. Ды вось толькі трэбую, што у царкве, з папом. Я падумаў, што патрэбую чаго-небудзь, нібы пахваліўся сваёй здагадлівасцю міканор, падумаў і параіў. Ну, калі ўжо это так, канешне, што хадосядак ты патрэбуй, чтобы ўсё было по-твойму. Я пробаваў, адказаў Хоня. Толькі так, зазначыў Меканор. А не дак скажы, вось табе хамут і дуга, толькі так, калі ўжо так прысох да яе. Пробаваў, уздыхнуў Хоня. Так нічога не выйшло ў мяне коні як бы паскардзіўся шчырая вінавата. Здаецца, вось брат такая мяккая. Чуць якое гору ў яго у слёзы. А як што сама скажа, дык усё кептона, як яна хоча, Што усё па яе слухаць нічога іншага не хоча ўсё, як яна трэбуе. Ганедак адразу паварочвае глоблі. О брат шчасце на маю галаву. Ну дык што ж? Рашыў, як яна хоча, не мог паверыць міканор. Ну а што зробіш? Гэтак рашыў, адказаў Хоня. Да ты што? Ты даеш адчот, што это будзе? Камсамолец, у церкве, з папом. Это ж дёгаць на ўвесь сельсавет, на ўсіх камсамольцаў. Ты можаш падумаць, які вывад зробіць народ з усяго. Ганьба! Думаць я думаў, Ды да што зробіш? За чаем з рашучасцю няхай усё адразу прызнаўся Хоня. Тут шчэ от задача. З калгаса трэба будзе выйсці. Міканор у цемры было чутна, засоп важка, гнеўна, гнеў не даваў яму гаварыць. Шчэ што яна захоча, зашипеў ён едка і цвёрда нібы загадваючы заявіў: Это брат, не сакрэт, адразу ж трэба абсекці, адразу ўсе цепі, а то абкруціць, зацісне па руках і нагах, што варухнуцца не зможаш, загубіць у кулацкім сваім кубле, адразу ж абсякай, па камсамольскі, па-бальшавіцкі раз і все готово. Это один выхад. Дык так, Я не магу, запярэчыў Хоня. Як это не можаш. Павінна, чтоб мог. Ета здаецца, што не можаш набярыся духу і адным махам, як секані і ўсё кончана будзе адразу возьми сабе ў голову. Кулачка яна оформенная, кулачка. Хоня запярэчыў: Ты это не ўводь на чалавека за нішто яна, такая ж кулачка, як я яна кулачка па ўсёй форме зацвердзіў зноў меканор у бацьку пайшла ігнат той кулак на ўсе сто процентаў неважна што па гаспадарцы ў серадняках лічацца што небагаты а панутру кулак разговоры аб калгасах такія разводзіць што і багацей не ўсякі гаворыць і яна кулачка вораг панутру уся ў бацьку за нішто ты на яе меканор От ён бацька яе, аж кіпіць, што не, не шла за мяне, А яна пайду, кажа, проціў яго ідзе. Вось што, А ты узводзіш на яе. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук